AI modelo traducas pli ol ducent lingvoin. Nova modelo de artefarita intelligentezzo AI povas interpreti pli ol ducent diversain lingvoin. Inter tiui ancau tiain, kiui gis nun mancis en la cutimae traduciloi. La lingvo modelo pli faciligu precipe al homoi en Afriko cae Asio la aliron al ciferezzai en Sur la tero estas parolatai pli ol sep mil diversai lingvoi. Por traduci fremdan lingvon existas intertempe jam multnombrai ciferezzai helpiloi. La Google traducilo cae aliae similae tamen funccias nur tiam se la sistemo povas ancao cerpi suffice da informoi pri la concerna lingvo cae se ili estis treinitae por tio, helpete amplexae datum bancoi. Ce vaste parolatae lingvoi el economie fortae landoi, ciel la germana, mandarena, hispana au angla, tio ne estas problemo. Ce la multae diversae africae cae asiae lingvoe tamen la afero aspectas alie. Por centoi da lingvoi mancas gis hodiau alt qualitae traduciloi. Tio havas la consequenzon, che miliardo e da homoi ancora o ne havas aliron al ciferezai en havoi en sia gepatra lingvo. Ancau eblezoi pri plua clerigio, help de la interreto, ancau ofte ne estas disponeblai. Tion volas shangi esploristoi de la usona firmao Meta AI. Ili envivigis la proiecton neniu lingvo post la el quiu nun ec estis la AI modelo no lolo bo ducent. Gi capablas producti alt qualita traducoin en cae el pli ol ducent diversae lingvoi. De la vaste parolata angla, Gis lingvoi kiwi gis nun estis appenao consideratae kiela kikamba lingvo en Kenio, au la laota lingvo, kiu estas parolata in laoso kai Thailando. Por multai homoi en Afriko kai Azio, la nova AI modelo povus considerinde pli faciligi la aliron al sai en Gis nunae traduciloi subtenos plei ofte mal pli oltudec quin Africain lingvoin, cae multai el ili liberas laula esploristoi nur manco havain traducoin. Contraue al tio, la traducilo no lolo bo ducent successas atingi alt qualitain resultoin en quindec quin africae lingvoi. Ciel tion comunicis la amo en actuale presentita studajo en faca giornalo. La modelo estas laula calculoi de la esplorista amo, je average quartec quar e pli bona o la gisnuna stato de la tecnico. Ce quelcae africae ca hindae lingvoe la effectivezzo compare cun actualae traduc-sistemoi povis ec esti pli alticita je circa 70%. Tiu nova sistemo traducas crome septec unu lingvoin, kiui exemple en la Google tradukilo ne estas subtenatai. La teamo de Meta AI nun sen page disponigas sian traduc sistemon sub malferm fonta licenzo, cae aldonas ancau aronda esploriloi, per quiui aliae sciencistoi povas privastigi la modelon al pluae lingvoi, cae povas ancorau disvolvi plida inclusivae technologioi. La entrepreno crome disponigas ancau subvencioin en la sumo de ducent mil usonae dolaroi al ciui sen profitae organizoi kiwi desiras aplici la AI modelon en la praktiko.